Elkano, aipa edo ez aipa. Gehiak polemika gaitza pizten du. Juan Sebastian Elkano getariahak, Magellanen flotaekin mundien utzulia egin zian. Eta Magallanes bidian hilzelaik, espedizione horren bu izentatuik izan zen. Elkano konkistadoria. Elkano hilzalia. Elkano emazte bortxazalia. Elkano Espainiako erregia isalduik bai, eta elkano euskalduna. Eta istoia hau, guia, euskal herrikoa e. Aita saintien benedikazionia ekin, eta portugezek mundia bitan partekatzen zien garaikua. Haien ganatzeko, eta lurretako altsorekin abe hasteko. Zuin nahi egin moldek balio zilaik. Europar gizon tripazui bizarbeltsek, lur hurrun eta arrotzak lehen aldi zapaltzen zutien garaikua. Itxaso zabal, sakon eta basak, kuritzen zutien garaikua. Galtho tipi bat. Euskaldunek, Euskaldunek kontatu behar deiegin istoiak, behalde ilhunak gorde behar ote dutu, abertzale xano eta sozialisten filtrotik igaiten dien pertsoneiak baizik ezaipatzeko? aipatzeko, Euskaldunek, gue herrian iaikitzeko. Gue istoiaz harro baizik ezote dugia izan behar? Ezote dugu gue istoia ahal bezaino soki ezagutu eta kuntatu behar, behar bezala gal hozkatzeko, gertakai bakotsa bere garaian kokatuz, eta ez uskaldunen harro tarzun nazionalista elikatzen dien ezaugarriak baizik ez hartuz? Sibeun, elkano gaitako hartzen dian pastual bat muntatu nahi izan da. Sibeoko herri sumaiten eta getariako herriaen artian alkarlanian. Hainbeste gora ipatzen dugun herri gintza entako, hun du lukian egitasmo mobat, lehen begi kaldian. Pastoala idatzi izen. Bertan, elkano ez gora ipatuk, ez eta debru bat bezala orkestuk. Inbaditu izien herri aldetako, holdar eta garaipen zilegi eta laidagahiake kuntatu izien etzen elkanoen glorifikazione bat, benabai lan historiko bat, ez da bai dagarria prefosta, eta historia horren unguko proposamen artistiko bat. Bi aldetako herritar zumait beo beo zien. Bena ez, egitas mohau ez da butuko. Uska laiatola batek, halako sumait beitako emundu hundan, jabaki beitu, istoia hau, uskaldunek ez tiela uskaldunek kontatu behar gentia zozo egida agian, eta elkano heroi bezala harlezake. Zeren eta untxadak igu, herriak heroiak behar dutila. Heroiak eta etxaiak. Besteik ez. Jakitatia, nurbean pentsatzeko askatarsuna, galtuk, dudak, hoi behantagoko hitz dezagun. Independentzia baduk eguneko. Momentuz, guetropen biltziak askilan emaiten deiku eta hartian, zer. Beste istoia batuai. Euskaldun herria zapaltuik izan da, eta oano zapaltu da. Bai, uka ezina. Eta zapalkuntza hunek Euskal Gentiai eman deitzon juak, begibistakuak eta asalpekuak, fizikuak eta psikologikuak, haindia hanitsak nun ezindien zumbatu. Bena Euskal Herrian beste jenteike izan da, kanpotik jinik, eta euskaldunen artian egun artino, behesketa bortitza jesan eta jesaiten dienak. Heben, guelujetan, zapaltu eta zapaltzen, trufatzen, mespretsatzen dutugunak. Eta istoian zehar mente sumaitez holakoik jesan dienak, euskal herriko buhamiak dia. Harrigarri zaitik ustia gue kulturaz eta gue istoiaz dugunik ikuspegia, aizea behasten ahaldukian jakintza ezaugarri hunek, nulako zailtarsunak dutian, abertzaleen eta euskal kulturgilen mundian bebidian urratzeko. Oso hulianetik ikusten dut hoi, Nikol Lugarro ama beitut, eta azken urte hoitan karra skalanina ibeita, historia horren ikertzen eta ezagutazten. Hene duiko oso errespetagarria den manea batez. Zuin zaila zaikun hunartzia, Gue euskaldun biktima inkondizionalaen figurak, partez egia batetan bermatzen badae, ez dila gue izatia eta istoia horro jaburbiltzen ahal. Eta etxaiaen kuntre mobilizatzeko balio balin badu, gue jentartien galt hoskatzeko hanitxeze erisegi eta hertsiegi dela. Ez giti anotoi propagandaen eta sentsuraren hurko zatietan ito. Ez ditzagun gentiak zozotzat ez dezagun gu eherria zozotzatar. Ez ditzagun artia eta artistak hez, ezin heziak beitia, eta hala matatu nahi dielaik, ordrien lagun beno kaosen lagunago bilakatzen ahal ahalbeitia. Jakitatiak ez teio sekulan herri batin minik egin, askatarzunak ez. Eta otoi, Euskaldun hunak eta txarrak zuindien epaitzen hastengienian, ohit gitin lujuntan ihu estela dela zilegi holakoik egitea. Ez da badan txar gitian hausarki. Ohar gitian gue minek alkari min haboen egitea jamaiten ahal gutiela. Ez gitian askatarzunaz beldur izan.